Emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Giberetik doanak, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hartatik jasine. Errekara ibitik, ez! Gu bertze bide jotatik joan egitok, egukin antxok. Belaztean egiliko gaituk. Ugotxean, txak gaitxean. Kultur alea. Ba gure kultura talarekin segituko dugorain eta gaur liburu berri zonbaitzuetan jarriko dugu gure begirada. Euskarara itzuli diren, liburu klaksiko zonbaitzu, ekarriko baititugu gure da. Aipatu, hogeita bost urte betetzen direla urten, literatura unibertsala bilduma plantan jarri zutenetik, Euskal Itzultzaile zuzentzaile eta interpreten elkarteak eta Eusko Jarlaritzako kultura saiak. Eta astapenetikuna, eunda berroita mar liburutik gora Euskarara itzuli dituzte. Bazkenak, ba, Berriki, erein eta igela argitaletxeak plazaratu dituzten lau liburu aurki ditzazkegu autore klasikoen lau berri esanguratsu German Hessen Sidarta, Rebecca Westen soldaduaren itzulera, Marguerite Duraz idazlaren samina eta Françoise Zaganen Bonjour Tristez edo Tristezia zer berri liburuak hain zuzen. Ba, liburu hauetan jarriz gaurkoan gure interesa, e, itzultzaileen e, erranak ditugu gurera ekarriko. Eta margirrit, duhazen e, ba, liburuarekin, hasiko gara gaur, zuzendari frantziarra eta idazlea sortu zela egun urte betetzen direlarik, orain Euskaraz ere bere liburu bat irakurrial baitugu Samina. Xabier Artola Zubilagak du itzuli Euskarara, eta berauk aurkeztu digu autorea baita liburua ere bai. Onatz kontatu diguna. E, eh, iaz bete dira egun urte, Marguerite Duras jaio zela. Garai hartan Frantziaren kolonia zen Indotxinan. Guraso frantsesak bertan bizi ziren orduan eta han sortu zen idazlea. Nera bezala ordea Frantziara etorri zen ikasketa jarraitzera eta Frantzian bizi izan zen mila beratzerun da an hil zen arte. Bigarren mundu gerran erresistentzian hartu zuen parte, Alemanek okupatutako Parisen. Frantziako alderdi komunistakoa ere izan zen. Borrokak eta literatura bereiziko garrantzia izan zuten, hogei mendeko literatura frantsesean leku nagusi bat duen idazle honen bizitza. Idazlani garrantzitsuenak aipatzen hasita, haren izena ezagutara zuena aipatu behar da estrenia. Hain kontra le pazifik, eleberri autobiografikoa, esponda bat pazifikoaren kontra, mila bederatzirunda berroi eta marrean argitaratua. Eleberri horren ondoren beste asko etorri ziren, baina bat aipatzekotan sariak, ospea eta irakurleak milioika ekarri zizkion lamant, maitalea aipatu behar da. Maitalea, mila bederatzerun da laroita lauan argitaratu zuen, gurean laroita amaseian, mila bederatzerun laroita amaseian kaleratu zen, Mikel Garmendiak euskaratua, eta gongok saria eman zioten lan horrengatik. Eleberri gintzan ez ezik zinema munduan ere, tantzerkian eta telebistan nabarmendu zen Margarit Duras. Hainbat filmen gidoia idatzi zuen eta bai beste batzu zuzendu ere. Besteak beste hor dugu mila bederatzirun da iruro gehian, Alain Gresnek zuzendutako Hiroshima Monamur film ezagunaren gidoia. Eta honako samina hau, La eh, jatorrizkoan, Maitalearen arrakastatik urtebetera argitaratu zuen, mila bederatzerun da laroita bostean. Margarit Duraz, gerra garaian, bigarren mundu gerran, hasi zen idazten. Eta gerrate hori du estenatoki liburu honek. Liburu honetan, zein arrazio daude. Lehenengo biak autobiografikoa dira, gero beste bi daude autofikziotzat edo arditzakegunak, eta azkenik bi ipuin labur. Liburuari izena ematen dion narrazioa eta nagusia lehenbizikoa da, samina. Bigarren mundu gerran gaude, Paris alemanek okupatuta dago. Robert, Dionis eta Margeritek e, eh, erresistentzian dihar dute, gerora Frantziako presidente izango zen Mitterranden agindupean. Mila bederatzi lauan, gestapok segada prestatu dio taldeari eta Robert Margeriteren senarra atxilotu dute. Iagete batzu fresneseko espetxean eman ondoren, Alemaniara deportatzen dute konzentrazio esparru batera. Roberten itxarote larrigarria kontatzen zaigu liburuko lehen narrazio horretan, haren emaztearen, margeriteren beraren ahotsaz. Alemaniako esparruak askatzen ari direla, deportatuak Parisera itzultzen hasiak dira, tantaka tantaka egoera penagarrian gehienak. Eta hor dago Roberten emaztea haren zain bere bakardadean. Ura oraindik biziri den ala fusilatu duten ez dakiela. Ezer ezkakiteak eta itxaron behar horrek sortzen dion egonezin mingarrian. Gertaerarik ere bada, baina sentimendua dira nagusi narrazio honetan. Durasek bikain deskribatzen dizkigun bere sentimentuak. Liburuaren hasieran narrazio nagusiaren itzaurre moduko batean, autoreak esaten digu urte luzez tiraderan gordetako lana dela hau. Bizi izan zen etxe bateko armairu urdinetan aurkitu omen duen egunkari badela. dela. Gerrak eraindakoa da inondik ere liburu honen sumatzen dugun zauria. Durasek ez ahantzteko idazten du. Bizi izandakoaren latza, bere saminaren oihua denborak lehundu baino lehen entzuna ahal izan dezagun. Oroimenak luzera egin ohi digun traizioa gauzatzen utzi gabe. Itzaurre berean esaten digunez, Samina bere bizitzako gauzarik garrantzitsuenetako bada. Gerraren amaiera aldera idatzitako testu intimo hoiek daude bada liburu honetako narrazio nagusiaren sorrera. Naiz eta esan dugunez, liburua bera 1985 arte etzen argitaratu kontatzen direna gertatu eta berroi urtera beraz. Bigarren narrazioan, debortatu baten emazteak, durasek berak, gestapoko agente batekin duen harremana kontatzen digu. Lehen persona. Paris okupatuan gertatzen dira beraz narrazio honetakoak ere. Eta erresistentziako militantea ageri zaigu liburuko hirugarren eta laugarren narrazioetan ere. Era bat aldatutako estenatoki batean oraingoan. Paris liberatua da dagoeneko, gerra amaitzear da, alemanak joana dira iritik. Lehen bietan ez bezala, Teres, Teres izenarekin aurkezten zaigu idazle protagonista historio hauetan. Distantzia hartuz, nolabait, hirugarren persona mintzo zaigun narratzaile baten ahotsaz baliatuz. Liburuko azken bi narrazioa bestelakoa dira. Aurrekoen kasuan ez bezala, Idazleak fikzioa direla esaten digu, asmatuak, literatura. Herri xeea agertzen zaigu hoietan protagonista. Gerraren biktima diren herritar arruntak, edo zein eta edonongo gerraren biktima diren personak. Testu inguru horretan kokatzen da bada liburu honetan kontatzen zaiguna. Eta kontatzen direnetan parte hartze bizi eta betea izan duenak kontatzen dizkigu, barru barrutik, bizi izan duenak baino ezin duen bizitasunez. Batzuetan gordin, mamitsu eta sakon. Basabier Artola Zubiaga itzultzaiaren erranekin geratzen gara eta gogon hartu. Oraingoan Margerit Duhasen Samina liburua euskara zirakurri dezakegula. Eta beste autoren artean berriki itzuliak izan diren liburuen artean ere aibatu dizuegu Rebeka Westen soldaduaren itzulera liburua ere badugula. Maialen berazategik du itzuli liburua eta berauk aurkeztu digu bai autorea baita liburua ere bai. Bueno, Cecilia Isabel Fairfield artistikoki eta munduaren zat Rebeka West. E, idazlea ez ezik izan zen kazetaria, ekintzalea, bidaialia, intelektuala, eta bar, eta bar, e, bizi luzea izan zuen, eta denbora eta gogoa ere <laughs> franko egiteko. Eta, bueno, gazte-gazter ikasi zen, e, zenbait agerkaritan eta idazten, iritzi emaile literatur kritikari, e, kronikari. Eta, bueno, ba, laizte, xamar egin zen, e, ezagun, ba, bereziki bere idazkera zorrotz suarraren atik, ez? Hau bizarri gako idazle horietako bat obentzen, eta, bon, esaten denez, polemiko xamarra ere bai, ez dakitzen bat denari, eh, bai, bai, bai idatzetako engatik eta bai, bueno, zuen bizimu duari gantik ere, eh, ez omentzen eta ortodoxo, oso ortodoxo. E, eh, edo nola ere, nina barmen nukearen ospegi zorrotza, kritikotasuna, kontra esanak ere bai, ondi xamarran, norkez. E, idaz molde komplexu, xeek, landua, eta bereziki e, eh, aztertzaile zen adimentsua, E. Eta hain zuzen uste torren erakusgarri dela liburua, garen itzulera. Hain zuzen idatzi zuen lehenbiziko novela edo novelatxoa. Eta aria, ba, da, Christopher Baldri negozio gizon aberatxa, ba, zuten agerrara, ez zauzen gerratara, e, eh, lehen mundu gerrara, galtzen du horremena, azken ama urtetakoa, zaurituta, eta hitz, bidaltzen dute etxera. Eri, ero, ez dakigu. Eh, kontua dena, etxea, emaztea, lehen busua bera ere, hortxe, arrotza egin da. Eta, malengo ba, familia gizon, arduratxura bihurtuko dela, goita bat urteko, ba, bueno, ba, buruari xamar, e, e, ondo ezia, baina buruari xamarra. Eta hori gutxi balitz bezala, ba, e, eh, tematua dago, maite duela oraindik gaztetan maite izan zuen emakume bat, nor eta ba, langile klaseko emakume txiro xamar bat, eta hortxe, tragedia. Esan eh, nuke, bueno, asterako ia bukatu egiten den liburutxo hau, eh, honek badula, ba hori ez, izan burua soia da, eta bada, baina, bada, nire ustez, alako polisemia, ez polisemia da, baina nik dut, e, polisemia bat, izan ere ez da bakarrik e, eh, soldatuaren, soldatuaren itzulera fizikoa, ez eta askoz ere gehiago da itzulera psikologikoa, mentala, sentimentala, ere bai. Eta, bueno, nahiz eta badirudien soldatua dela protagonista, bada, Nire ustez nobelaren mamia dia asko zehiago haren inguruan dauden hiru emakumean sasualetan ere, hiru emakume gizan baten inguruan. E, hain zuzen ere, ba, emaztea, lehuzua eta maita lehura, ez maita lehizan dako ura. Eta horrek lotuta dago, lehen batutako tragedia hori nire ustez, horrek badoka bilakaera erabat liburu honetan kuriosu eta ipagarri iruditzen zaidana. Izan ere, tragediaren... Bueno, erroa, edo, tragedia publiko bat da, eh? tragedia garantzitsu bat, ondia, larria, universala, hotz, gerra. Eh? Ez dira zen gerra, lehen esan dugu, lehen mundu gerra. Non, bide batez, mm, gizonak aritzen diren, burrukan, fizikoki, ditzen. Baina, tragedia publiko horrek badoka bere ondori zuzena, eta zein da bat tragedia pribatua, etxe barrakoa. E, bihotz buruetatik e, ateratzen ez tragedia hori, alegia tradizionalki, ba, emakume tragedia. Eta hor txek, nire ustez, iguru jolasetako bat. bueno, jorratzen dira gaiak, utxi gora bera, lehen epatu du, ba, klasi sozialen arteko aldea dira, nabarmen. Baita ere, genero rolen eta maitasun romantikoaren zama, edo lasta, ez dakit ditu, eh elduaroko erantzukizunak eta gero ba erokeria ta zentsua e, norberaren naimenaren eta e, bete beharren arteko sokatia hori eta alako beste zen bada deit, bueno, dualismo dikotomia da deitu nahi zuen bezala e, psikoanalismoa ere eta bueno, bukatzeko epatuko bai jeni lengusua dela e, narratzalea emakume bat kasuntan, eta, bueno, ba, historioan ekintza baino desentuz gehiago garrantzia duela eskribamena, nabardurak, e, xetasunak, guztien idazkerari jarrikiz, ba, hori Eta hain zuzen ere hori izan direla, niretzat, e, ba, basarterik zailenak edo nekezenak e, itzultzeko, ez? E, zaugarri, adjektibo, e, elementu deskribatzailean, segida horiek, ba, zeinak, ba, bostek, ba, bere etorriari eta trebeziari esker, eta baita ere ingelesak berezko duen foeratxo trinkotzaile, pilatzaile horri esker, bezin ba, hobeki eratuak eta lotuak eta posiak. E, baina, bueno, gero euskaratzeko, ba, esan bezala, erronkatxo polina. Ba, maialen berazategiren eh, berasategiren adierazpenekin geratzen gara eta Rebeka Westen soldaduaren itzulera erein argitaletxeak eta igelak plazaratu berri duen liburuarekin ere bai. Bauntar arte gitsi gara gaurkoan entzule. Nera aldetik, besterik ez, nahi duzun arte. Aio. Ez dakitze pasaiten dan azken aldi Untan jenti hasi dala tantzaiten sarritan. Zerbait ikusteko aduifaldari dela koztreko entokarra leana. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, bila Irratikoak Zen zuzenean paella jango zutela Eta piti eta sarri beren muturretan saltsan zeudela Kontulatu gabiak Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri Zaila dugu sortzea doinu goxua gorik sari dio herriak txampaina zospaturik Iruñeko entzierroa desentzierro hemen zerua du estaltzen Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, askatu. jarri jarri pibadoaz Jarri jarri jarri hankakalera Jarri jarri jarri jarri bafletatik kristo martxa labi Jarri jarri jarri jarri pibadoaz Jarri jarri ospakalea Jarri jarri jarri jarri bafletatik vago